14. Nalika semono Sang Prabu Herodes raja ing tanah Galilea mireng pawartane bab Gusti Yesus. Sang Prabu banjur ngandika marang para punggawane, "Ora liya iki mesti Nabi Yohanes Pembaptis sing urip meneh. Kuwi sebabe wong iki duwe kasekten kaya mengkono. Ya Sang Prabu Herodes iki sing biyen dawuh nyekel Nabi Yohanes." banjur dibelenggu sarta dilebokake ing pakunjaran. Nggone Sang Prabu tumindak mengkono mau, merga Nabi Yohanes tansah ngemutake Sang Prabu mengkene. Panjenengan dalem boten kenging mundut garwa Sang Putri Herodias. Menika nera angger-anggering agami. Herodias kuwi garwane Pangeran Filipus, rayine Sang Prabu Herodes. Mula Sang Prabu Herodes kepingin nyedani Yohanes. Nanging wedi karo wong akeh. Sebab wong-wong mau nganggep yen Yohanes kuwi nabi. Nanging kacrita, nalika lagi ana pahargyan dina wiyosane Sang Prabu Herodes, putri putrane Herodias beksa ing satengahing pahargyan. Nggone beksa mau neng semake banget ing penggalihe Sang Prabu. nganti panjenengane kelahir janjine bakal maringi apa wae sing disuwun putri mau wasana merga wis diajani kang ibu putri mau banjur munjuk kaparenga kawula nyuwun sirahipun Yohanes Pembaptis samenika ugi kaparingna ing bagi menika nalika mireng penyuwun kuwi sang Prabu Herodes sedih banget nanging merga wis janji ana ing ngareping wong akeh Sang Prabu banjur utusan prajurit supaya nigas gulune Nabi Yohanes ana ing pakunjaran. Sirai banjur digawa ana ing baki katampakake marang putri mau sing banjur ngaturake baki mau marang kang ibu. Para murid Nabi Yohanes banjur padha teka ngungkup layone nuli disarekake sawise kuwi banjur padha suwan marang Gusti Yesus. ngaturake lelakon mau. Bareng midanget pawarto bab sedane Nabi Yohanes mau. Gusti Yesus banjur tindak saka ing kono piyambakan. Nitih prau menyang panggonan sing sepi. Nanging wong-wong padha ngerti arep menyang endi tindake. Mulane banjur padha mlaku nusul panjenengane. bareng Gusti Yesus mandhap saka prau lan mirsa wong akeh mau penggalihe trenyuh merga saka welase wong sing lara nuli padha diwarasake bareng wis sore para murite nuli padha sowan lan matur samenika sampun sonten mongko pangenan menika sepen langkung prayogi menawi panjenengan dawuhi tiang-tiang menika kesah tumbas tedha wonten ing dusun-dusun nanging Gusti Yesus ngandika ora susah padha dikon lunga kowe wae padha menehono pangan para murid nuli padha matur kawula namung sami gadah roti gangsal lan ulam kalih dawuhe Gusti Yesus gawanen mrene wenehno aku Gusti Yesus banjur dawuh supaya wong akeh mau padha lungguh ing pasuketan Gusti Yesus banjur tumengo ing langit lan matur nuwun marang Gusti Allah. Roti lan iwak tumuli diberkai, banjur dicuil-cuil lan diparingake marang para murid. Sing banjur ngedum-edumake marang wong akeh mau. Wong akeh nuli padha mangan nganti wareg. Sawise mangan, para murid banjur nglumpukake sisane roti lan iwak nganti oleh rolas wakul kebak. Sing padha mangan mau cacahe wetara wong limang ewu. ora kepetung wong wadon lan bocah-bocah. Sawise kuwi Gusti Yesus banjur dawuh marang para murite supaya nunggang prau disi nyabrang segara. Dene wong akeh mau padha kadawuhan mulih. Sawise wong akeh mau padha lunga, Gusti Yesus banjur minggah ing gumuk piyambakan arep netung. Bengi kuwi panjenengane piyambakan ana ing kono. nalika semono para murid wis ana ing tengah segara praune muntang manting ditempuh dening ombak mergo angine nampek kira-kira jam telu bengi Gusti Yesus nusul para murite tindak napak ing banyu bareng para murid weruh ana wong teka napak ing banyu nuli padha wedi banget saka wedine padha jerit-jerit ana memeti. nanging nuli padha dingandikani dening Gusti Yesus sing tatak iki aku aja wedi Petrus banjur matur Gusti menawi estu panjenengan kersa dawuh supados kawula muruki panjenengan melampah napa ing toya dawuhe Gusti Yesus iyo mreneo Petrus banjur mudhun saka ing prau mlaku napa ing banyu marani Gusti Yesus nanging bareng Petrus krasa santering angin ing segara mau dadi wedi lan wiwit ambles Petrus nuli bengok-bengok Gusti nyuwun tulung Gusti Yesus enggal-enggal mulung astane nyepeng Petrus pangandikane Cupet temen pengandelmu yogene kue kok mangu-mangu Sekarune banjur munggah ing prau angine nuli mendo para murid sing ana ing prau mau nuli padha sujud nyembah marang Gusti Yesus karo matur panjenengan menika saestu putranipun Allah sawise nyabrang Gusti Yesus lan para murite banjur padha tekan tanah Genesaret bareng wong-wong ing kono padha weruh yen sing rawuh kuwi Gusti Yesus banjur padha ngabari wong-wong ing wilayah kuno kabeh sakae wong loro banjur padha disuwanake Gusti Yesus. Wong-wong mau padha matur, keparenga mung demek gombyo ing jubah wae, kabeh sing padha demek padha dadi waras.